Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հարավ-արևելյան եւ արևելյան հատվածներում։ Անլայնված խորհրդակցություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Այսօր դատական համակարգի աշխատողի մասնագիտական օրն է։ ԼՂՀ վարչապետը բարձր է գնահատել Երևանի քաղաքապետարանի մշտական ուշադրությունը Արցախի հանդեպ։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհված 12-ամյա Վաղարշակի հիշատակին հուշակոթող է կանգնացվել։ Արցախում անցյալ տարի լույս աշխարհ եկած 4-րդ զավակների ընտանիքները տաշիր ընկերության կողմից ստացան 4000-ական ԱՄՆ դոլար պարգևավճար։ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացվում է միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հունվարի 19-ին եւ լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի բոլոր հատվածներում հակառակորդի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում խոշոր տրամաչափի գնդացիրներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 70 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1050 կրակոց։ Գնդացիրներից առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հարավ արևելյան եւ արևելյան հատվածներում, ավելի քան 300 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունվարի 19-ին ընդունել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ եւ անցկացրել օնլայնված խորհրդակցություն Երևանի քաղաքապետարանի եւ Ստեփանակերտի ու ԼՂՀ շրջանների համագործակցությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Համապատասխան ելույթներով հանդես են եկել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Իր խոսքում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Երևան քաղաքի հետ համագործակցությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն լուծել տարբեր սոցիալ-տնտեսական հարցեր, այլ նաև ստեղծել ամուր բարեկամական կապեր քաղաքամայր Երևանի ու Արցախի միջև։ Մենք բարձր են գնահատում Ստեփանակերտի ու Արցախի շրջանների հետ կապերը զարգացնելու եւ խորացնելու Երևանի քաղաքապետարանի անկեղծ շահագրգռվածությունը եւ պատրաստակամությունը։ Դա հրենասիրության եւ քաղաքացիական բարձր կեցվածքի վառ դրսեւորում է, ընդգծել է Բակո Սահակյանը։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 Նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրը ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնորեն Արա Վարդանյանին եւ փոխտնորեն Արարատ Խլղաթյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության վճռաբեկ դատարանի պատվիրակությանը դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հայտնեց Հայաստանի հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի նախագահ Էդուարդ Միքայելյանը, ԼՂ նախագահի հետ քննարկվել են դատա իրավական ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, կարևորվել է համակարգի դերը հասարակական կյանքում թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Լեռնային Ղարաբաղում պետք է աշխատենք ստեղծել այնպիսի դատական համակարգ, որի գործնեությունը հասարակության բոլոր շերտերի համար լինի կանխատեսելի, լինի հասանելի, հասկանալի, որտեղ սա է այն միակ օղակը, որ մարդու խախտված իրավունքների պաշտպանությունն է իրականացնում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր ԼՂՀ դատական համակարգի աշխատողի մասնագիտական օրն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը այլ պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ այցելել են ԼՂՀ Գերագույն դատարան եւ աշխատակիցներին շնորհավորել տոնական օրվա արդիվ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Դատական համակարգը իշխանության այն կարևոր օղակներից է, որի գործունեությունից է նաև կախված ժողովրդավարության ուղին բռնած մեր հանրապետության հեղինակությունը, նրա նորմալ կենսագործունեությունն ու քաղաքացիների բարեկեցությունը։ Այդ իսկ պատճառով մեր երկրում հատուկ տեղ է հատկացվում դատական համակարգի շարունակական զարգացմանն ու կատարելագործմանը, դատարանների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը եւ այդ աշխատանքի հանդեպ հասարակական վստահության ամրապնմանը, դատավորների մասնագիտական պատրաստվածությանն ու արհեստավարժությանը։ Շնորհավորական իր խոսքում նշել է երկրի ղեկավարը։ Ազնիվ ուսուցմունքային աշխատանք, բարոյական ու մարդկային բարձր որակներն անհրաժեշտ պայման են ձեր գործնեության հաջող իրականացման համար։ Վստահ եմ, որ դուք քաջ գիտակցում եք ձեր պատասխանատվության չափը եւ այսօր էլ կանեք հնարավորը դրված խնդիրները պատշաճ մակարդակով լուծելու ուղղությամբ, իրականացնելով արդարադատություն, խստագույնս հետևելով օրենքի տարին ու ոգուն։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկայ էր նաև Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը, ով շնորհավորելով գործընկերներին նշեց, որ ուրախ է երկու կառույցների միջև երկարամյա համագործակցության համար մեզ երազանքն է ունենալ կայուն, վստահելի, արդյունավետ, կանխատեսելի դատական համակարգ, այդպիսի արդարադատություն։ Յուրաքանչյուր իրավական պետության կայացման եւ զարգացման կարևոր նախապայմանն է։ Այս համատեքստում առանցքային է յուրաքանչյուր դատավորի եւ դատական ծառայողի դերակատարումը։ Ձեր ամենօրյա նվիրված քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է, որ երկրում հաստատվում է օրինականությունը եւ ամրապնդվում է մարդու իրավունքների եւ հիմնական ազատությունների պաշտպանությունը։ Ժողովրդավարության ամրապնդման եւ այդ շրջանակում արդարադատության լիարժեք ապահովման գործում առանձնահատուկ է դատական ակցիաների դերը։ Իր խոսքում կարևորեց Արցախի հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ եւ դատական համակարգի բոլոր աշխատողներին մասնագիտական տոն օրվա կապակցությամբ։ Արցախի հանրապետությունում իրականացված դատաիրավական բարեփոխումների համապատկերում արդեն իսկ տեսանելի են դրական տեղաշարժերը։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ այսօր լեգը դատական համակարգը ձևակողել է որակական նոր փուլ, որի մի վկայությունն է դատական համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության աճն է։ Դատական համակարգի աշխատակիցներին շնորհավորելու են եկել ԼՂ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արշավիր Ղարամյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ Բորիս Ենգիբարյանը։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ եւ աշխատանքում ցուցաբերած բարձր արդյունքների համար համակարգի մի խումբ աշխատակիցներ նախագահ Բակո Սահակյանի, Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի կողմից արժանացան պարգևների, պատվոգրերի եւ թանկարժեք նվերների։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հունվարի 20-ին ընդունել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետը բարձր է գնահատել նրանց մշտական ուշադրությունը Արցախի հանդեպ։ Շնորհակալություն Երևանի քաղաքապետարանի թիմին այս տարիների ընթացքում ձեր մշտական աշխատանքով մեզ աջակցելու եւ ողջավորելու համար։ Հուսով եմ, որ հետագա տարիներին ավելի է ընդլայնվելու մեր համագործակցության շրջանակը եւ հարենանապաստ այլ ծրագրեր են կյանքի կոչվելու համատեղ ուժերով։ Նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Տարուն Մարկարյանը իր եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների անունից խորին շնորհակալություն է հայտնել Արայիկ Հարությունյանին ջերմ ընդունելության ու գնահատականի համար։ Հանդիպման ավարտին Արայիկ Հարությունյանը ԼՂՀ վարչապետի հուշամեդալով եւ պատվոգրերով ապարգևատրել է Երևանի քաղաքապետարանի մի խումբ աշխատակիցների Ստեփանակերտ-Երևան համագործակցության ամրապնդման եւ Ստեփանակերտի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Տարոն Մարգարյանը վարչապետ Հարությունյանին ապարգևատրել է Երևանի զինանշան հուշամեդալով, իսկ Երևանի քաղաքապետի պատվոգրող ԼՂՀ կառավարության եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմերի մի խումբ աշխատակիցների Երեք ԼՂՀ Մարտունու շրջանի ներքին ճարտարի միջնակայք դպրոցի բակում տեղի է ունեցել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհված 12-ամյա Վաղարշակ Գրիգորյանի հիշատակը հավերժացնող Խաչքար հուշակոթողի ու ցայտախբյուրի բացման արարողություն։ Կրթօջախի ուսուցչուհի Վաղարշակ Գրիգորյանի դասղեկ Վարդուհի Աղաբեկյանը նշել է, որ այսօր իր աշակերտի ծննդյան օրը հարազատ դպրոցի բակում հավաքվել են նրա սիրելի ուսուցիչները, դասընկերները, հարազատները։ Խաչքար հուշակոթողի հեղինակը Վարազդատ Համբարձումյանն է, իսկ հովանավորը արմատներով ճարտարցի Կարո Սարումյանը, ով ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացվում է հունվարի 18-ից 22-ը տեղի ունեցող Իսպանիայի Ֆիտուր Մադրիդ 2017 միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսում։ Եվրոպայի խոշորագույն զբոսաշրջային ցուցահանդեսներից մեկում ավանդական ոճով ձևավորված Արցախի հանրապետության տաղավարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ցուցահանդեսի այցելուների եւ մասնակիցների համար։ Ըստ ԼՂՀ պատվիրակության ղեկավար ԼՂՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի ցուցահանդեսը անցնում է բնական ունհունով։ Տաղավարի այցելուներին տրամադրվում է համապարփակ տեղեկատվություն ԼՂՀ զբոսաշրջային արդյունքի մասին, թե զբոսաշրջային գրականության, թե տեղում տաղավարի աշխատակիցների միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ ցուցահանդեսին ԼՂՀ պատվիրակության աշխատանքները արդյունավետ են գնահատվում։ Արցախի բոլոր այն ընտանիքները, որոնցում անցյալ տարի լույս աշխարհ են եկել 4-րդ զավակները, այսօր հավաքվել էին մի հարկի տակ Ստեփանակերտի Նադեժդա հանդիսությունների սրահում ստանալու անվանի բարերար Տաշիր ընկերությունների խմբի հիմնադիր եւ նախագահ Սամվել Կարապետյանի խոստացած 4000-ական ԱՄՆ դոլար ապարքեվավճարը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ծնելիության խթանման նպատակով Արցախում շատ ծրագրեր են գործում։ Կոնկրետ այս ծրագիրը աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարար Սամվել Ավանեսյանի տեղեկատվությամբ մեկնարկել է 2016-ին։ Ավելին քան 1 տարի առաջ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի առաջարկությամբ Տաշիր ընկերությունների խմբի հիմնադիր եւ նախագահ Սամվել Կարապետյանի եւ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մեկնարկեց Արցախյան ընտանիքներում 2016-2018 թվականներին ծնված 4-րդ երեխայի կապակցությամբ յուրաքանչյուր ընտանիքի 4000 ԱՄՆ դոլարի չափով ֆինանսական աջակցության տրամադրման բարեգործական ծրագիրը, որի նպատակն է Արցախում ծնելիության բազմազավակության խթանումը։ Թե որքանով է ծրագիրը հասել իր նպատակին, խոսում են վիճակագրական տվյալները։ Եթե 2014 թվականին Արցախում ծնվել է 137 չորրորդ երեխա, 2015-ին 185, ապա 2016 թվականին մեր երկրում լույս աշխարհ է եկել 213 չորրորդ երեխա։ Ինչպես իր խոսքում նկատեց միջոցառմանը ներկա վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, Իհարկե, այս գումարի հաշվին չեն ծնվել այս երեխաները, բայց այս գումարը եւս նպաստել է, որ ծնվեն երեխաներ։ Եվ այս երեխաների թվում են հաստատ մեր ապագա Վիկտոր Համբարձումյանը, մեր Ռոբերտ Աբաջյանը, մեր Արտուր Ալեքսանյանն ու Հենրիկ Մխիթարյանը եւ մեր մնացած լեգենդները։ Այո, այս դահլիճում հաստատ կունենանք նաեւ Սամվել Կարապետյան։ Մարդ, որը տարիներ հետո կշարունակի այդ գործը եւ տա Աստված այդպիսի համբավ կունենա։ Միջոցառմանը Կարապետյանների ընտանիքի ու Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչը Կարեն Կարապետյանն էր ես այստեղ հետևում էի, շատերը երեխաների հետ էին եկել ու նկատեցի, որ լուսավոր երեխաներ են, բոլորը սիրուն, ոնց ոնց որ արևի լույս շող լինեն։ Կուզենայի մի խոսք ասել, իմաստունների խոսքը, ասում է ճակատամարտերը հաղթում են քաջ զինվորները, սակայն հակամարտությունները պատերազմը մայրերը։ Մայրերն են հաղթելու մեր հակամարտությունները որտեվ իրանք են մեր ազգին նոր ծնունդ տալու, օրնություն տալու մեր հողին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, որ օրնություն եք իջեցնում մեր հողի վրա։ Միջոցառմանը ներկա էին մի շարք նախարարներ եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Առանձնապես ուշագրավ էր ծնողների հետ հանդիսասրահ եկած մեծ թվով երեխաների աղմուկը, ինչը յուրահատուկ մտնոլորտ էր տալիս միջոցառմանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Մեծ հակի 10-րդ նահանգի Արցախի հայկականության ու քրիստոնեության մասին ամենաանհերքելի վկայությունները պատմական հուշարձաններն են, որոնց մի մասը մի քանի հազար տարվա պատմություն ունեն։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Անադարյա ու վաղեմի հուշարձաններով հարուստ Արցախի ողջ տարածք այդվում նաև ազատագրված տարածքները որտեղ տասնամյակներ շարունակ տանդիրություն է արել քոչվորը։ Բնականաբար մշակույթ հապանդույթ ու կենցաղ ճանաչող բարբարոսի համար չէր կարող խաչքարը եկեղեցին կամ այլ պատմական վայրն ու հուշարձանը արժեք ներկայացնել։ Ոստեյ բնության աղետներին դիմացած ու դարերի խորքից մեզ հասած պատմամշակութային արժեքներից շատերը ավերվել են հենց այդ բարբարոսների ձեռքով։ Այնուհանդերձ այսօր էլ Արցախը մնում է որպես պատմական հուշարձաններով հարուստ մեծ հայքի հատվածներից մեկը։ Իդեպ հայ հնագետների ու պատմաբանների համար ուսումնասիրության հարուստ նյութերի շտեմարան է դարձել նաև Քաշաթաղի շրջանը։ Պատմամշակութային ժառանգության սիրահարներն ու գնահատողներն արդեն գիտեն, որ այս շրջանի գրեթե բոլոր բնակավայրերը առանձնանում են առատորեն հայտնաբերվող հուշարձաններով։ Օրինակի համար Գանձա գյուղ այցելող յուրաքանչյուր օք առաջին հերթին կհայտնաբերի կամարաձև կամուրջը, որի բազմադարյա պատմությունն ընթերնելի է քարերի գույնից ու ճարտարապետական լուծումներից, 17-րդ դարի կամուրջն իր ժամանակ ուներ ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական ու ռազմական նշանակություն վստահեցնում է գյուղի պատմության ուսուցիչ Հովանես Հովանիսյանը։ Ըստ լեգենդի այս կամուրջի վրա ժամանակ իր ձյով անցել է նաև Մխիթար Սպարապետը։ Իմ կարծիքով այս կամուրջի կառուցումը ունեցել է տնտեսական, ռազմական, նաև քաղաքական նպատակ։ Սա ոչ թե եզակի կամուրջն է, այլ կամուրջներ շատ կան Արցախում, եւ այս կամարակապ կամուրջները մեկ անգամ եւս խոսում են այն մասին, որ մինչեւ թուրքական երուզակների ոտ տնելը Արցախի տարած ամուր ծեր կապերի մեջ եղել Սյունիքի, Մայր Հայաստանի հետ Պարզվում է Գանձայում արդեն հնագիտական պեղումներ են իրականացվել ու հայտնաբերվել են արժեքավոր փաստեր ու նմուշներ։ Գյուղում հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնագործվել է 4-րդ հազարամյակի բրոնզե դարյան շարժաններ։ Իսկ թվում է, որ շատ դամբարանադաշտեր ունեն գյուղում, դեռևս հետազոտվածի երևի ավելի հին ժամանակների, ոչ թե ուշ բրոնզե դարյան, այլ ավելի վաղ բրոնզե դարյան շրջանի Պատմության ուսուցիչը համոզված է, որ պեղումների շարունակության դեպքում ավելի վաղ շրջանի նմուշներ կհայտնաբերվեն, քան առ այսօր հայտնաբերված է, ու որ ամեն նմուշը վառապացույց է պատմական արդարության որազատագրված հողերում ամենավաղ շրջանում էլ ապրել ու արարել են հայերը։ Դե նախինում դամբարանոց դաշտերը եղել են գետի ուղությամբ եւ երկու դամբարաններ 7 տարի առաջ Երևանից արտագնոնով ղեկավարությամբ հետազոտպես պեղում են, ես ինքսել եմ մասնակցել այդ աշխատանքների ժամանակ, հետո պետքագային չեկամ։ Եվ մենք ունենք շատ դամբարանադաշտեր այժմ, որոնք հնարավոր է որ ավելի վաղ շրջանի։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ հայտնագործված ոսկորները ոչ մի կապ չունեն ազերիների ոսկորային անտրոպոլոգիական մարտաբանական հետազոտությամբ էլ այստեղ ապացուցվում է որ վաղ շրջանում էլ այստեղ ապրել հայերը անգամ մարտաբանական այդ գանգի ոսկորների հետազոտությունից։ Բելալալայան այսօր։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը առաջին հաղթանակը տոնեց Tata Steel մրցաշարում։ 5-րդ տուրում Արոնյանը խաղում էր առաջատարի Պավել Էլյանովի հետ։ Հայ գրոսմայստերը խաղում էր սև խաղակարերով եւ պարտիայի 37-րդ քայլին ստիպեց Էլյանովին անznատուր լինել։ Հաջորդ տուրում Արոնյանը կխաղա աշխարհի գործող չեմպիոն Մագնուս Կարլսենի հետ։ Թորկմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն։